iskay kah capítulo. Inihkunapa imainam en manta. Ham harimari aling MANG hinaya. Macho señor kunatayari mapayay imamantapas controlakuspa, respetachico hinaspa aling piensah kanankupah. Paikunaha inishankupipas, kuyakuyninkupipas hinaspa KUPIPAS allin tayata kiachunko. Paya señora cunapas Dios pagradun causa chunco. Amaya Trampejar y Machuncuchu, Amaya tumaymanja Jucuruchuncucho, Paikunaja allin y Echechichunco, Chainata causaspam. sipas warmikunata y husankutawan wawanku kuyayta. Alin piensaita. Chuyasun jucaita. Wasinkupi imapas Mapas Ruracuita, sun jucaita enaspa josanco casocoita. Chainapem Dios papalabrampa empeja, manapipas rimanjachu. Musukunatapas rimapayay alimpiensaj Tu Tukuy ima jaikipas kachon ejemplo ya. Yachachispaykiqa chihapman hinaya respituan yachachi. Imam kahtaya manapi manapipapas penjay atinanta. Chaynapi, contra rikuspanku mana allintaqa amaña ñuqanchikmanta Servienti tapas rimapayaya, patrón tukuy su kasukuspa, kuyachiko hinaspa mana kutipakoq Patrón ninpataja ama imantapa su confianza runakuna kachunko. Chainata ruraspam, salvajninchik Diospa yachachikuyninkunata vidankuan tukuy imapi sumaqllataña Dios mi favorninta llapayan runakunaman jawachiwarjanchik, Salvawananjikpah. Paimi, Cachiwanchik paitaña servispa, kay pachapi mana allin munapayaykuna piensa España, allinta España, allinta España, hinaspa Dios pagradunpaqña causa Chaynataja causananchik salvajninchik Jesucristupa sumaqllaña kancharichkaj kutimunanta, kusikuyuan hinaspa confianzawan suyaspanchikmi. Paiga ancha munayniyuq Diosmi. manta. Paymi kikinmanta, wañupuarqanchik tukuymana allin rurasqanchikmanta librawananchikpaq. Chaynata huchanchikmanta chuyanchawananchikpaq, chaynapi parunan kunanya kaspa allinkuna ruray munaqña y Tukuy kunata kamachispaikia. Yachachi hinaspa kallpanchay. Anyaytajya mana kunatapas, amaya hapiwampas desprecia chicoicho.